Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 11, 1506 Sinimulan ang konstruksyon ng St. Peter's Basilica sa Vatican. Ipinatupad ang pagsasaayos ng basilica batay sa kautusan ni Pope Julius II. Kabilang sa hiningan ng tulong ng Santo Papa sa pagtatayo ng St. Peter's Basilica, ang mga kilalang pintor na sina Michelangelo at Rafael. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.